Ezaburi yankaga na mushanju Uruo ya ruesimi Omkama asinge atugirire kisha atutunge nomugisha aturebese obufura Ni ruenzi yona eramanya emiyango yawe Namanga gamanye oko oli murokozi wa amani Waituruwanga amanga gakusingize amanga gona gakusingize Amanga gashemererwe gaoye akanyawera kuba niwe uramura amahanga ukakoza amazima kandi niwe owabura amazima waitu ruhanga amahanga gakusingize amahanga gona gakusingize ensi yayeza emyaka ruhanga ruhanga waitu yatutunga omugisha ruhanga yatutunga omugisha ensi yona emutine